Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. May 26, 1232 Pinasimulan ni Pope Gregory IX ang medieval inquisition sa Aragon. Ito ang kauna-unahang permanent tribunal na umusig sa maling pananampalataya ng mga unang Kristiyano sa naging kautusan ni Pope Gregory IX, nilupig at pinarusahan ang lahat ng mga taong nalinlang ang paniniwala. Si Pope Gregory IX, pang isang daan at pitumpot walong Santo Papa. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio 多多哦。